Maio de 1968. Pri tiu monato, fakte ne temas simple pri iu monato. Maio de 1968 igis fixa esprimo. Existas ec Wikipedia articolo. Mi citas. QUIL maio de 1968 estas nomata serio da eventoi comencigintae per strico de studantoi in Francio. Gi jen farigis generala strico, quio sen movigis partoin de la lando, cae conducis gin al disfalo de la rego de de Gaulle. La ple multo de la protestantoi havis maldextrezzain causoin, ciu comunismain, ciu anarchismain, quancam la ple multo de la grandae nome maldextrezae partioi, sin malproximigis de la studentaro cae ec helpis la polizon cae la estraron cesigi la ribelon. Multae homoi rigardis la eventoin ciel opportunon por agiti la malnovan sozion ie multae aspectoi, inter ili educ metodoi, sexa cae ama liberoi quancam quelcae el tivi sin declaranta e mal contraues la movadon, nun nomas maion de 1960 politica fiasco, di estes gran signifa revolucia momento en la du deca La unua estrico ec ocasis en universitatoi cae mes lerneioi en Pariso, de post quereloi cun universitatai administrantoi cae la polizio. La clopodo de la rego de De Gaulle che tiu in stricoin per plua poliz agado nur pli VARMIGIS la situacion che CAUSIS causes in bataloin con la polizzo in la latina quartalo sequita de generala strico de studentoi cae multa stricoi in la lando fare de dec milionoi da laboristoi pli mal pli du trionoi de la laboristaro de Francio. Mi estis comencinta mia in universitata in studoin in 1964 in Germanuio, ca in 1965 ca 66 mi jam perceptis malquieton ca exciton in quelcae partoi de la studentaro. In 1966 mi translogigis al Pariso ca la sequan jaron comencis studi tie. La situatio estis tranquilla sed la studentoi discutis multe, pri ciuvi factoi menciitai supre in la quara alineo. Fine alvenis maio de 1968. La supre citita articolo racontas la pasioin. La ribelo comencigis la 3 de maio in la Universitato de Nantero, per generala strico. Dum unu semaino la studentoi barricades la latinan quartalon studenta quartalo de Parizo, cae la tre forta polizza reprimo quio sequis conducis al subita pli acrigio de la criso. La studentoi occupadis la facultaton de Sorbono. La strico etendigis alla laboristaro. Generala manifestatio de la dectria de maio. Mi ce estis cion tion, inclusive de la barricado en la latina quartalo, de la sustratae bataloi inter studentoi cae polizo, de la occupado de facultatoi cae teatroi, kie oni povis legi inter alie, estas malpermissite malpermessi, cae estu realismai, petu la neeblon. Sed kiel exelandano mi ne partuprenis cetere ancao multae franca studentoi ne prenes. Sed facte tio estes ege interesa historia momento. La menciita articolo racontas ancao la finon. La protestoi atinges tian puncton che presidento de Gaulle crees tabeion por deteni la perturbon, fermiges la nazian assembleion cae estiges novan balotadon la 23. de junio, por la parlamento. Ie tio puncto, la estraro estis proxima de disfalo. De gol ec rifugigis dume in aer armeian stabeion in Germanio, sed la revolucia situatio dispistigis prescautil rapide cilgi estigis. Laboristo re-eclaboris post serio da el revigioi causitae de la Confederation Générale du Travail, la Maldextrezza Federazia Unio de Laboristoi, cae la Parti Communiste Francais, frança Comunistu Partio. Ciam la balotado fin fine ocasis en junio, la partio de De Gaulle estis ec pli forta ol antaue. Ciel estis dirite supre, maio de 1968, estis gran signifa revolucia momento in la du deca iarcento. Por mi, cae ciui ce estintoi, gi estas neforgesebla. Evidente, existas multa libroi pri gi, in ciui estas nenur donata la detaloi, set ancau analizatae la causoi cae la consequenzoi.